не залишу. Важливішого за те немає нічого. І не тільки в бою. На війні це особливо помітно. Там воно означає перемогу або поразку, а в буднях присипане порохом клопотів, замасковане фольгою умовностей, де тисячі щілин у які може просмоктатися душа, тисячі виправдань. Ця шкала взагалі дуже рухлива, та й ніхто не може визначити, у кого на якій подільці тримається совість. Навіть ті люди, в кого вона на поділках крайніх, за якими вже стоять риски, червона або чорна, спокійнісінько сидять поруч у трамваї ходять одне до одного в гості. І в очах знайомих та друзів довгі роки, а то й усе життя, залишаються однаково порядними. Аж поки якийсь випадок не зведе їх на вузькій доріжці, після чого кожен побачить, як піднімається або падає ртуть на шкалі за спиною в іншого а там на смертельному полі шкали взагалі немає. Там є тільки два крайні полюси. Може, через те, що повернувся з мандрів, де довелося йому подумки ходити по такому колі, пригадався зараз і свій єдиний наступальний бій. Трапилося це на Курщині біля села, другою половиною назви якого був острів, Зелений острів, Старий острів, Іванів острів. Перша частина загубилася в пам'яті, немов провалилася в якусь щілину. Вони не могли взяти той острів, хоч атакували його цілий день. І тоді другого дня на підмогу їм прислали вісім танків. Чоловік сто піхотинців, третина батальйону йшли за танками. Місцевість була болотиста, танки сунули важко, залишали за собою глибокі канави, майже сідали на черева, а потім по них ударила з села замаскована протитанкова батарея. Спочатку загорівся один танк, потім другий. Танкісти, либонь, бачили, що їм не пробитися по твані, повернули назад. Піхота залягла. Наказ був суворий будь-що взяти острів. І такого ж суворого, навіть безжального, як вважав тоді Василь, віддав йому наказа командир роти добутися з своїм відділенням до греблі через ставок, перейти греблю і подавити автоматами кулемет у млині просто сказати перейти греблю. Коли він, а за ним п'ятеро солдатів його відділення, підповзли канавою до греблі, то побачили на воді густе ряботиння, а на дорозі через греблю хмару невидимих горобців, що стрибали в пилюці. Очевидно, штурмовий загін давно помітили бо над головами теж свистіли кулі. Особливо чомусь запам'яталася Василеві Васильовичу вода, та й не тільки йому, немов заворожені дивилися на неї. Стояло безвітря, а вона аж кипіла від густих брижів. Гребля простріляна до останнього сантиметра. Тищенкові похололо в серці. Надія на те, що вони подолають оці 40 чи 50 метрів рудої землі, не було й крихти. Але назад Василь Васильович вернутися не міг. А основне він не знав своїх солдатів. Роту щойно сформували з новобранців. Він не вірив, що хтось побіжить за ним. Навпаки, був переконаний, що не побіжить ніхто, бо ж просто під кулі.